Tawa kaj capítulo. Dios pa palabran willakunamanta. Cristo Jesús mi, wañuhkunatapas sinaspa kunatapas juzgaspa, gobiernanampa jamunja. Paipa hinaspa Dios pa jaillampim kamachike. Dios pa palabrantaya willakui, alguien tiempo pipas CHAINATAH mali tiempo pipas. Runakunatapas faltanta hawachispaya jachchay. Kallpanchay hinaspa tukuy pacienciawan yachaykachi. munas tiempukuna allin Paikunaha manaña chaskinankupaq. kunata, achkallaña yachachikuqkunata huñukuruspam munasqallankuta y Chihapkaq kunamanta karunchakuruspankum imaymana rikchaq cuentukunataña y hapinqaku. Hamyaychaq alinta tukuy tiempo piensay. Nyakari kunata paikia Cristo manta willakui, imam ruranaykitaqa cumpliya. Ñuqapaqa ñam wañukunay chayaykamuchkanña. Wañurachiwaptinkuqa ripukusaqñam. Alin piliachka hinam llapamana allinkunata venceruni. Gananakuypi pikalpachka hinam chayruniña maymi chayanayman. Manataqmi kachakuykurqanichu iñisqaymantaqa. alin kausas kawsasqaymanta premio suyawachkan anaq pachapi. Chaitaja en arreglo aurora señor ninchikmi kutimuspan Juanja, manatajmi ñuqallamanchu, aswanja kuyakuyuan paypa kutimunanta Timotio Timotioman imam Imainata Ruras ruraspaykipas hamuyá hawaykuqni. Dimas sutiyuq wawqipas kay kunata kaqkunata akllakuykuspanmi sajeroaspan con Tesalónica llaqtaman. Wauhenchik Crescentiñatagmi pasan Galacia lauman. Wauhenchik Tituñatagmi pasan Dalmacia lauman. Wauhenchik Lucasllañam ñuqawanja kachkan. Marcoswan yajamuychik. Yanapawananpaqmi paytaqa munachkani. Tikikutapas Efeso llaqtamanmi kacharuni. Hamuspaykiqa aparikamuaya kapayta. Chaytaqa tuas llaqtapim sajeramurgani, karpupa wasimpi. Apamoitag ya libro y conatapas. Yanghatah jungaramoa jalaspe libro y conata. Herrero Alejandrum tukuy manallin tarurawarja. Señor ninchikmi pagan jarurasjan manjina. Jampas paimantaya Paigariki, Paijariki, pa kontrampim rikurirum. Autoridad kunapa jayllanman difiendikunaypaj chayllaraj yaykuptija, manan pipas yanapaykuarjachu. Dios Liuchankom Pampa Diosninchikya kuchung, chayna mantaha. Señor ninchikmi Ichaja, yanapawaspan kallpanchawarqa. Mana hukman salvación manta chay chaymi mana judio kajkunapas uyarirqaku. Señor mantapas mantapas. Mantapas. y halibra liapa mana allin ruraymantapas, hinaspa manaqpacha y waqaychawanqa paitayayo paichasun wiñawiñaypaq. Amén. Kartapa Saluday kapuaya priskatawan akilata. Chaynatah unesi kunatawan. Eras kajkunatawan. para morja Corinto llaqtapim. Trufi mutañatajmi sajeramorjani unjuchkajta Melito llaqtapi. ya hamuy manarach para tiempo chayamuchkaptin. Saludamos un Kim Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, en Payan en Panenchikuna. Señor Ninche Jesucristo ya Juan Kachun. Paiponia Ham Kunataja, Kichik.